neprijateljima svojim govorili, priključite se nama. A samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima.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 Pa ga pitam radijallahu anhu koji ajet? Kaže ajet el jeume ahmetu lekum dinekum. Pa kaže ovaj židov da smo mi, da je nama odjavljen ovaj ajet i da smo mi znali koji je to dan, mi bismo taj dan uzeli za najbolji dan koji postoji od svih dana za naš narod. ovaj dan bio dobar i lijep da muslimani imaju uspostavljenu islamsku državu u kojoj bi vladao šerijat Allaha te barek Kako bi muslimani našli svoje, svoju sreću i svako dobro kada bi bili svjesni činjenice i potrebe da budu oni koji pomažu svoju braću muđahide koji se širom svijeta bore protiv kufra, protiv krstaštva i pokrstavanja muslimana.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 Cijenjena moja braćo, današnji dan jeste dan velikog hađa. Za onoga koji je juče boravio na refatu, pa su mu njegovim stajanjem i boravkom na refatu njegova ružna djela izbrisana, a njegovi griješi, grijesi oprošteni. U ovom danu hađe su upućene na izvršavanju mnogobrojnih hađskih obaveza i hađskih propisa. Tako danas oni su ti koji bacaju kamenčiće na džemretima. Oni su ti koji konju svoje kurbane, briju svoje glave, tavate oko kjabe, čine saj između sate i merve. Sve ove propise obavljaju nakon što vjeruju da im je, da im je Allah te barek oprostio juče njihove grijehe sa njihovim stajanjima na, na danu Arefata. Pa vidimo da je vjera Allaha te barek takva da upravo onda kada se vjernik očisti i kada vjerniku budu grijesti oprošteni, da tada vjernik treba da krene stazom što veće činjenja dobrih djela. Putem na kome će se dobročinstvo nizati za dobročinstvom. Putem gdje, se, gdje će se stalno dobra djela povećavati, a loša djela biti što dalja od njega. Zato vidimo kako je Allah se barek učinio da hađe nakon Arefata tek nailaze na mnogobrojne propise koji zahtijevaju puno energije i puno snage i puno truda, gdje se puno pešači kroz velike gužve, jer su u pitanju milijoni muslimana, gdje treba puno sabura, a trebaš da obaviš sve te stvari koje se, koje se nižu. Pa vidimo da upravo oni koji se očiste, oni kojima Allah se barek vatala oprosti grijehe, da će oni upravo biti ti koji su u stanju da izvrše sve te dužnosti, iako je tolika gužva i toliko, toliko prisustvo ljudi na jednom mjestu. Ovaj dan jeste najveći praznik muslimana, dan prinošenja žrtve i puštanja i proljevanja krvi kurbana. Zato vjernici širom svijeta danas bajramuju i prolijevaju krv svojih kurbana, pokoravaju se tako šerijetu svoga gospodara Tebare Kvetala, jer vjernik na ovaj dan ne može nikako bolje djelo i vrednije djelo i ugodnije djelo Allahu Tebare Kvetala učiniti, nego li da na ovaj dan prinese žrtvu i da prolije krv svoga kurbana. Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam Ma amira adamijun min ameli jaumen nahri ahabbe ila Allahi min ihraqi dem. Ne može sin Ademov učiniti ni jedno bolje djelo i draže Allahu Đelešanuhu u ovom danu, to jeste jomu nahr, prvom danu Kurban Bajrama, nego li da prolije krv svome kurbanu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد O ovom danu i njegovoj vrijednosti kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam Inna a'zamu al-ajami inda Allahi tabaraka wa ta'ala jomu nahr thumma jomu kar Doista najveći od svih dana najveći od svih dana kod Allaha te barek ve ta'ala jeste jomu nahr, to jeste prvi dan kurban bajrama, yom jomu kar, a zatim jomu kar, o kom učenjaci kažu da je to drugi dan kurban bajrama. Prenosi se od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da Rasulullah sallallahu alaihi sallam kako stoji u predaji Hateben nase jome, nehri, da je držao hutbu ljudima na dan Jumu nehre, dakle na prvi dan kurban Bajrama pa kare, pa je rekao Ja nas, o ljudi, Eju jumin hada, koji je ovo danas dan? Kalu jomu haram, rekoše ovo je sveti, ovo je sveti dan. Kale, fe eju beledin hada, a koji je ovo grad? Kalu pa rekoše, beledu haramin, ovo je sveti grad. Kale pa reče, fa eju šehrin hada, a koji je ovo mesec? Kal, kalu šehru haramu, haramin, pa rekoše ovo je sveti mjesec. Kale pa reče Rasul sallallahu alaihi wa sallam, fa inne dima'ukum, وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم, ها يومكم هذا fi beledikum hada, fi šehrikum hada. Pa doista vaši, vaša krv i vaši imeci i vaša čast, oni su vam sveti kao što je svet ovaj vaš dan u ovom vašem gradu, u ovom vašem mjesecu. Fa'adaha meraren summa reka resehu fekal, pa je kaže ovo ponovio više puta, a zatim je podigao svoju glavu pa je rekao Allahumma hal Allahu moj, jesam li dostavio? Allah, Allahu moj, jesam li dostavio ponovio dva puta. Kale Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, pa je rekao Ibn Abbas radijallahu anhuma, فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته tako mi onoga u čioj je ruci moja duša, ovo je njegova oporuka svome umetu. Ovo je njegov, njegova svijet, njegova oporuka, oporuka svome umetu. Zatim kaže Ibn Abbas, فَلْيُبَلِّغَ شَاهِدُ الْغَائِبِ Pa neka onaj koji je prisutan prenese onima, onome koji je odsutan. لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا nemoj da se poslije mene vraćate u nevjerstvo, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam ovom prilikom. Jadribu ba'dukum riqabe, ba'd, udarajući jedne druge po vratovima. udarajući jedni druge po vratovima. <clears throat> U ovom danu, u ovim danima cijenjena moja braćo, Allah se barek i je objavio svom poslaniku sallallahu alaihi wasallam dok je on stajao na Arefatu, objavio, objavio mu je svoje plemenite riječi نستاذ بالله اليوم wa لكم دينكم وأتممت wa raditu ورضيت لكم الإسلام دينا Danas sam vjeru vašu usavršio i blagodat prema upotpunio potpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjerom. Ovo je radosna vijest. Ovo je radosna vijest zbog čega svaki vjernik treba da se raduje. A to je dan kada je Allah se barek vatara upotpunio i usavršio svoju vjeru i blagodat svoju prema, prema ljudima. Zato se prenosi kod imama Buhari i drugi, da je jedan židov pitao Omer ibn Khattaba radi Allahu ta'ala anhu, znate li koji je to dan u kome je objavljen ajet? Pa ga je pitao Omer radi Allahu anhu, koji ajet? Kaže, ajet, el jeume ahmad lakum dinakum. Pa je rekao Omer radi Allahu ta'ala anhu, svakako da znamo znamo i dan i znamo mjesto na kome je stajao Resul sallahu alaihi wasallam kada je objavljen ovaj ajet. To je bilo na dan Arefata. Pa kaže ovaj židov <clears throat> da smo mi, da je nama objavljen ovaj ajet i da smo mi znali koji je to dan, mi bismo taj dan uzeli za najbolji dan koji postoji od svih dana za naš narod. Pa je ovim ukazano da su ashabi radijallahu ta'ala anhum znali u potpunosti da je ovaj kuranski ajet o upodbunjenju islama i ovoga dina objavljen upravo na dan Arefata, dok je Resul sallallahu alaihi wa sallam bio na Arefatu, a to je bilo za vrijeme oprosnog hađa, al-hađul veda. Stoga, sinjena moja braćo, ovaj din jeste din koji je upotpunjen, jeste din koji je usavršen jeste din koji nema manjkavosti, pa tako i onaj koga bude slidio, onaj komu se bude pokoravao i onaj ko se bude njemu predao, zasigurno neće ostati nepočašćen, neće ostati u nizine, već će biti podignut na visoke stepene i na dunjalu i na Ahiretu. Zato će samo stepenici ovoga dina biti oni koji će na sudnjem danu biti na visokim položajima. Stoga nam je obaveza da sljedeći ovaj din upravo budemo oni koji će u njemu vidjeti način kako se dobra djela popravljaju i kako se stanje jednog čovjeka popravlja kod svog gospodara te bare Kao što Allah kaže Ja i uhledina amenu wa kulu se sedida O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo iskren govor Yuslih lakum a'malekum On će vaša djela popraviti ويغفر لكم ذنوبكم i vaše grijehe oprostiti ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما a onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zasigurno će naći veliko dobro Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Cijenjena moja braću. koliko god da je ovaj dan veliki praznik i dan u kome treba, trebaju muslimani da budu radosni i veseli, dan kojeg trebaju da provedu u pokornosti i baretu Allahu te barek ali također i gdje im se dozvoljava da pojedu i popiju malo više i bez nekih ograničenja koja su došle, došla za druge dane. Dan u kojem je sve dozvoljeno da se provesele na dozvoljen način. Ovaj dan, iako je i ovakav i u ovakvom halu muslimana lijep i velik jer ga Allah Đelešanu takvim učinio. Kako bi on samo bio lijep da su muslimani jedinstveni na istini. Da su muslimani okupljeni oko istine i da je slijede i nose. Kako bi ovaj dan bio dobar i lijep da muslimani imaju uspostavljenu islamsku državu u kojoj bi vladao šerijat Allaha te barake ta'ala. Kako bi muslimani našli svoje, svoju sreću i svako dobro kada bi bili svjesni činjenice i potrebe da budu oni koji pomažu svoju braću muđahide, koji se širom svijeta bore protiv kufra, protiv krstaštva i pokrštavanja muslimana. Nažalost danas većina muslimana je izgubila osjećaj za uspostavom onih šerijatskih vrijednosti bez kojih ovaj umet može da obstane. Zato se danas čuvaju sve druge veze. Osim veze imana, a ona je najpreča I preča je od veze krvi i vezne po mlijeku, i vezne po tazbinstvu, i tako dalje, i tako dalje. Zato nam je obaveza da uspostavljamo ono što se od nas traži i zašto ćemo biti pitani kod Allaha te barek jer nas je uzvišen i obavijestio da će sve veze među ljudima biti pokidane i će samo ono što je bilo u ime Allaha Đalešanohu. Zato je najpreća veza za održavanje upravo mu'minska veza. Veza sa svojim bratom koji je širom svijeta. Ma gdje bio, ali je na vjeri na kojoj si ti, na vjeri Allaha te barek vatala, zato ti je obaveza da održavaš tu vezu i da budeš njemu blizak zbog Allaha te barek vatala, jer će te on uzvišeni o tome pitati. Na, ova, na ovaj dan Allah se barek vatara nam je propisao, cijenjena moje braćo, da, prinose, da prinesemo žrtvu, da zakoljemo kurban kao što uzvišeni kaže Inna a'tajna tel keutar fasalli rabbi te vanhar. Mi smo ti u istinu Muhammeda veliko dobro dali, zato se klanjaj svome gospodaru i kurban kod. A zatim je pojasnio Resul zatim pojasnio Allah se barek prino ovu mudrost prinošenje žrtve si u svojoj plemenitoj knjizi Len je nal لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله takva minkum. Do Allaha Đalešanuhu neće stići njihovo mjesto, niti njihova krv, ali će stići vaša, vaša bogobojaznost. Kedalike sehkareha rekom, tako, tako vam ih je počinio, li tu kebiru Allahe ala ma hedakum, kako biste veličali Allaha Đalešanuhu zbog toga što vas je uputi na pravi put, obećel muhsinin, a obraduj one koji dobro djela, dobra djela čine. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbaru, wa walillahi alhamd. Allaha Đelešanuhu molim, da nas učini od njegovih iskrenih robova. je Đelešanuhu molim, da nas učini od onih koji iskreno i do sjede Kur'an i sunak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam od onih koji vode brigu o islamu, od onih koji čuvaju granice Allahu vešenuhu, od onih koji nastoje da svojim životima i svojim imetima pomognu Allahov din, od onih koji se iskreno spremaju za dan povrata svome gospodaru, te barak vatala, a taj dan niko neće moći izbeći niti zaobiti. Allah vešenuhu molim da nas pomogne na isti, da nas na njoj utvrsti, da nam grehe oprosti, da nas poživi kao vjernike, da nas pomogne na njegovoj stazi i da nas poštedi iskušenja koja ne možemo podnijeti. Allaha te baraka molim da nam ovaj dan učini lijepim, blagoslovljenim, da u njemu budemo veseli i radosni zbog blagodati Allaha te baraka i da ga provedemo u pokornosti svome gospodaru Azzaladelu. Svima vam čestitam ovaj bajan, riječima te kabad Allahu minna u aminu. بالحق لا يحابي يقتفي المصطفى العدنانا مصطفى العدنانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانا اشتدنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا زور الروض Nasmi'i lejli nešiti Svi putevi će biti zatrpani. Sumuran wa lahu lahnu a'idi Wa lahu lahnu a'idi Ostaje samo put vjernika. هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة على الحياة الخاطفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الإيمان هيا نرفع القرآن هديا إخوة الإيمان www.pautas.com soba put vjernika. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto. Samo put istine, put vjernika. Isti je onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. يا عمر يا ابن أن الخطاب يا رايح للهادي كلام شغلني Posjetite nas na www.stazomislama.com ادخل من باب السلام بتأدب واحترام ادخل من باب السلام بتأدب واحترام سلم على طه التهامي وصاحبيه ودعيني ودعيني وادعي وسلم لي على هادي الأمم وديلي سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلم لي على هادي الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي وادعيلي Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. www.pautalk.com Soba put vjernika. Soba put vjernika.